Pirmas skirsnis Aleksandras Diuma, grafas Montekristas, trečias tomas, iš prancūzų kalbos vertė Elena Švelnienė, Vilnius, Vaga, 1985. Skaito Juozas Šalkauskas. Pirmas skyrius Vilforų šeimos kapų rūsys Po dviejų dienų apie 10 valandą ryto Prie ponų Devilforo vartų susirinko nemaža minė, o per Sent Honorė priemestį ir Medelino gatvę nusidėsi ilga gedulo karietų ir privačių ekipažų virtiniai. Tarp jų buvo viena neįprasta, atrodo ilgą kelią važiavusi karieta, juoda panaši į furgoną. Jie atvyko į laidotuvės vieną pirmųjų. Pasiteiravus buvo sužinota, kad per keistą sutapimą tas ekipažas atgabeno Markizo de Senmerano palaikus ir atvykusiai lydėti vieną, dabar lydės du numirėlius. Lydinčiųjų buvo daug. Markizas de Senmeranas, vienas iš uoliausių bei ištikimiausių Liudviko XVIII ir Karolių X didžiūnų, turėjo nemažą draugų. Kartu su visais Vilforo pažįstamai susidarė didelis būrys. Tuoj pat buvo pranešta valdžiai ir gautas leidimas sujungti abi eisenas į vieną. Prie karališkojų prokurorų namų privažiavo kitas katafalkas, išpuoštas taip pat gedulingai ir prabangiai, ir iš paštų furgono karstas buvo perkeltas į jį. Abu numirėliai turėjo būti palaidoti per Lašezo kapinėse, kur Vilforas visai savo šeimai seniai buvo pastatydinęs rūsį. Ten jau gulėjo vargšiais Rene palaikai, ir po dešimties metų įsiskirimo dabar pas ją turėjo ateiti tėvas su motina. Paryžius visada smalsus, visada greit susijaudinantis per iškilmingas laidotuvės, pamaldžiai susikaupęs žiūrėjau į didingą procesiją, lydinčią paskutinien poilsio vieton du senosios aristokratijos atstovus, kurie garsėjo ištikimybę tradicijoms, savo luomui ir begaliniu atsidavimu savo principams. Sėdėdami kartu gedulingoje karietoje, Bošanas, Alberas ir Šato Reno šnekėjusi apie netikėtą ponios de Senmeran mirtį. Dar pernai mačiau ją grįždamas iš Alžyro, Marselėje, kalbėjo Šato Reno. Ta moteris, rodos, galėjo gyventi šimtą metų, puikiausių sveikatų, šviesaus proto, nepaprastai veikli. Kiek jai buvo metų? 66, atsakė Alberas, bent Fransas taip sakė. Ja pribaigė ne senatvė, o širdgila dėl markizo mirties. Turbūt jo mirtis ją labai sukrėtė ir nuo vokaus sveiko proto ji nebeatgavo. Nuo ko ji mirė, paklausė Bošanas. Atrodo nuo kraujo įsileimo į smegenis ar nuo apopleksijos. O gal tai tas pat? Beveik. Nuo apopleksijos, pakartojo Bošanas. Sunku patikėti. Porą kartų esu matęs ponę Desenmeran, ji buvo maža, liesa, nervinga, anaip tol neramaus būdo. Retai pasitaiko, kad dėl sielvarto apopleksija ištiktų tokį žmogų kaip ponė Desenmeran. Šiaip ar taip, tarė Alberas. Kad ir kokia lyga ar gydytojas ją numarino, bet ponas de Vilforas, arba tikriau pasakius Valentina, o greičiausiai mūsų draugas Francis, dabar gaus puikų palikimą. Ar tik ne 80 tūkstančių livrų metinių pajamų? palikimas beveik padvigubės po senojo Jakobino nuartyje mirties. Tas tai atkaklus seniokas, tari Bošanas. Tenacim propositiverum, tvirto nusistatymo vyras. Tikriausiai susilažino, kad nemirsęs ir, manau, palaidus visus savo įpėdinius. Garbiai žodis jis taip ir padarys. Matyt, kad tai tas pats 93 metų konvento narys, kuris 1814 Napoleonui pasakė – Jūs smunkate, nes jūsų imperija jaunas, augimo nusilpnintas stiebas. Remkitės respubliką, paruoškite gerą konstituciją ir grįžkite į kautynių laukus. Aš jums prižadu 500 tūkstančių kareivių, antrąjį Marengo ir antrąjį Austerlicą. Idėjus nemiršta jūsų didenybė, tik jūs kartais naudžia, bet nubunda dar galingesniais negu prieš tai. Turbūt, tarė Alberas, jam žmonės irgi idėjos – Įdomu, kaip Francas Depinė sugyvens su seniu, kuris negali apsėti be jo žmonos. Bet kur Francas? Jis pirmoje karietoje su Vilforu. Tas jau žiūri į jį kaip į šeimos narį. Kiekvienoje iš karstą lydėjusių karietų žmonės kalbėjusi maždaug apie tą patį. Visi stebėjosi tomis taigiomis, viena po kitos ėjusiomis mirtimis. Tačiau niekas neįtarė širpiaus paslapties, kurią per naktinį pasivaikščiojimą Davrinjį atskleidė Vilforui. Po kokios valandos katafalkas privažiavo kapinių vartus. Oras buvo ramus, bet darganotas, taigi labai gerai derinosi su gedulingomis apeigomis. Tarp atskirų burelių, traukiančių šeimos rūsio link, Šato Reno pažino Morelį, kuris buvo atvykęs vienas savo kabrioletu. Labai išbalęs, susikaupęs, atsiskyręs nuo visų, jis ėjo kokmedžiais apsodintų takeliu. Jūs čia? Užkalbino jaunąjį kapitoną Šato Reno, imdamas jį už parankiais. Argi jūs su Vilforu pažįstami? Kodėl aš niekada nesu jūsų matęs pas jį? Nebuvau pažįstamas su ponu de Vilforu, bet pažinojau ponę de Senmeran, atsakė Morelis. Tuo metu juos pasivijo ir Alberas su Francu. Vieta nelabai tinka pažintims mėgsti, tarė Alberas. Bet nesvarbu, mes juk neprietaringi. Ponas Morelį, leiskite jūsų pažindintis su Fransu Depine, puikiu kelioniais draugu, su kuriuo mudu važinėjome po Italiją. Brangusis Francai, čia Maksimilianas Morelis, nuostabus draugas, kurį įsigijau persiskiria su tavimi ir kurio vardą kiekvieną kart minėsiu kalbėdamas apie drąsą, protą ir lipšnumą. Morelis akimirkas vyravo. Kažin, ar tas beveik draugiškas pasisveikinimas su slaptu varžovu nėra peiktina veidmainystė. Tačiau prisiminę savo priesaiką, bei šiaus valandaus rimtumą, jis pasistengė nieko neišsiduoti ir santūriai nusilenkė Francui. Panelį de Vilfort turbūt labai liūdė, paklausė Debre Francą. Nepaprastai, atsakė Francas. Šį rytį jie atrodė taip, kad aš vos ją pažinau. Tie sakytum, visai nekalti žodžiai perveri Morelių širdį. Vadinasi, šis vyras matė Valentiną, kalbėjo su ją. Tuo metu jaunam, karštam karininkui prireikė daug valios pastangų, kad susitvardytų ir nesulaužytų priesaikos. Jis paėmė šato Reno už parankiais ir greit nusivedė prie rūsio, prieš kurį laidotuvių biuro tarnautojai buvo jau pastatę abu karstus. Nuostabi buveiniai, tarė Bošanas metęs akį į mauzoliejų, kartu ir vasaros ir žiemos rūmai. Kai ateis eilė, jūs irgi čia apsigyvensite, brangusis depine, nes netrukus būsite jų šeimos narys – O aš, kaip filosofas, labai norėčiau kuklaus namelių, mažo kotedžo va ten, po medžiais. Ir kuo mažiau akmens luitų ant savo varganų kūnų. Mirdamas visiems pasakysiu tai, ką Volteras rašė Pironui. Eo rus, vykstu į kaimą. Ir viskas bus baigta. Na, po velnių, aukščiau galva, Francai. Juk jūsų žmona gauna didžiulį palikimą. Iš tikrųjų, Bošanai, jūs nepakenčiamas, tari Francis. Politika jūs pripratino iš visko juoktis, nieko netikėti. Vis dėlto, kai turite garbiais bendrauti su paprastais mirtingaisiais ir kai jums tenka laimį bent valandėlį atsikratyti politikos, pasistengite vėl atgauti širdį, kurią visada paliekate kartu su lasda deputatų arba perų rūmų vestibiulyje. Ak, viešpatie, tari Bošanas, o kas tas gyvenimas? Laukimas mirties prieš kambaryje. Pradedu neapkesti Bošanų tarė Alberas ir su Francu atsiliko nuo jo per keletą žingsnių, o Bošanas tęsi savo filosofinius išvedžiojimus su Debrė. Vilforo šeimos rūsį sudarė maždaug 20 peidų aukščio baltų akmenų keturkampis. Viduje jis buvo perskirtas į du skyrius – Senmeranų ir Vilforų šeimoms. Kiekvienas skyrius turėjo atskiras duris – Čia nebuvo matyti, kaip kitose rūsiuose, tų bjaurių lentynų, kuriuose taupant vietą karstai statomi vienas viršum kito su užrašais lyg kokiomis etiketėmis. Už bronzinių durų atsidurdavai tartum prieš kambaryje, rūškaname ir rūščiame, mūro sieną atitvertame nuo kapo. Toje sienoje buvo mūsų jau minėtos dvejos durys į Vilforų ir Senmeranų skyrius. Čia artimieji galėdavo nevaržomi apverkti mirusiuosius ir lengvabūdiški vaikštinėtojai pasirinkę perlašezą savo piknikams arba meiliais pasimatymams, dainomis, šūkavimais ir lakstimu netrikdydavo nebilaus rūsio lankytojų susikaupimo arba graudžių maldų. Abu karstai buvo įnešti į dešinį skyrių į Senmeranų šeimos pusę. Jie buvo pastatyti ant paruoštų, gedulingos naštos jau laukiančių paaukštinimų. Vilforas, Francas ir dar keletas artimų giminaičių vieni suėjo į šventovę. Religinės apeigos jau buvo atliktos prie rūsio angos, tad lydintieji to jau įsiskirsti. Šato Reno, Alberas ir Morelis nuėjo į vieną pusę, o Debre ir Bošanas į kitą. Francis liko su Vilforu. Prie kapinių vartų Morelis kažkodėl atsiliko nuo kitų – Jis matė, kaip Francas ir Vilforas susėdo į laidotuvių karietą ir spėjo, kad jų pasikalbėjimas gali jam lemti ką nors negerą. Grįždamas į Paryžių vienoje karietoje su Šato Reno ir Alberu, jis negirdėjo nei žodžio, apie ką jėdu kalbėjusi. Iš tikrųjų, kai Francas norėjo atsisveikinti su Vilforu, šis paklausė, «Baronė, kada vėl pasimatysime?» «Kada jūs norėsite, ponė?» atsakė Francas. «Kaip galima greičiau?» «Aš jūsų paslaugoms, ponė, galime važiuoti kartu?» jeigu jūsų nevaržysiu, nei kiek. Štai kodėl būsimas Ošvis ir būsimas Žentas susėdo į vieną karietą, o Morelis, pro kurį jie pravažiavo visai pagristai susirūpino. Vilforas ir Francas grįžo į Sent Honore priemestį. Karališkasis prokuroras, niekur neusukęs, nepasikalbėjęs nei su žmona, nei su dukterimi, įsivedė svečiai į savo kabinetą ir pasiūlė sėstis. Ponas Depine, tarė jis, – Turiu jums šitą priminti, gal tai nebus taip nelaiku, kaip kartais gali pasirodyti, nes mirusiųjų valios įvykdymas tai pirmoji auka, kurią reikia padėti ant jų karstų. Taigi turiu jums priminti pageidavimą, kurį užvakar pareiškė ponė de Senmeran mirties patale. Valentinos vestuvės jokių būdų neturi būti atidėliojamos. Jūs žinote, kad vėlionis reikalai sutvarkyti, pagal jos testamentą Valentinai tenka visas Senmeranų turtas. Vakar notaras rodė man dokumentus, pagal kuriuos galima sudaryti vedybų sutartį. Jei norite, nuvažiuokite pas notarą ir mano vardu paprašykite, kad jums parodytų tuos dokumentus. Mūsų notaras Dešanas buvo aikšti Sent Honorė priemestis. Pone, atsakė Depinė, panelį Valentina šiuo metu dar labai sielvartauja. Gal ji nenorės galvoti apie vestuves, bijau? Karščiausias Valentinos noras bus įvykdyti paskutinę senelį svalę pertraukė Vilforas. Taigi drįstu jūs užtikrinti, čia jokių kliūčių nebus. Jeigu taip, tarė Depinė, elkiteis, kaip jums atrodo geriau, aš irgi sutinku. Daviau žodį ir tesėsiu jį ne tik su džiaugsmu, bet ir būsiu laimingas. Tad nėra ko atidėlioti, pasakė Vilforas. Sutartis turėjo būti pasirašyta už vakar, ji paruošta. Galima pasirašyti, kad ir šiandien. O gedulas, suabejojo Fransas. Būkite ramus, ponė, nenusileido Vilforas. Mano namuose nebus nusižengta padorumui. Panelė de Vilfor trims reikalaujamiems mėnesiams galės apsigyventi savo Senmeranų dvare. Sakau savo, nes tas dvaras dabar jūs. Ten, jeigu jūs sutiksite, be triukšmų, be iškilmių, tyliai ir kukliai už savaitės atliksime civilinę metrikaciją. Pone de Senmeran norėjo, kad jau anūkiais vestuviais vyktų kaip tik tame dvare. Po vestuvių jūs galėsite grįžti į Paryžių, o jūsų žmona gedulo laiką praleis su savo pamute. Kaip norite, ponė, sutiko Francas. Tada, tarė Vilforas, paprašysiu jūs pusvalandį palaukti. Valentina ateis į svetainę, aš nusiųsiu pakviesti Dešanu, mes perskaitysime ir čia pat pasirašysime sutartį. Paskui dar šį vakar ponė de Vilfor išveš Valentiną į jos dvarą. Po savaitės ir mes nuvyksime pas jas. Pone, tarė Francis, turiu į jūs vieną prašymą. Kokį? Noriu, kad pasirašant būtų Alberas de Morseras ir Raulis de Chateau Renault. Kaip žinote, jie mano liudytojai. Jiems galima pranešti per pusvalandį. Ar pats jų važiuosite, ar ką nors pasiūsti? Geriau nuvažiuosiu pats. Už pusvalandžių aš jūsų laukiu, baronė. Valentina taip pat bus pasirengusi. Francas nusilenkė Vilforui ir išėjo. Vos tik jis uždarė duris, Vilvoras liepė perspėti Valentiną, kad už pusvalandžio ji turi būti svetainėje, nes atvyks notaras ir depinė liudytojai. Ši netikėta žinia sukėlė ant kojų visus namus. Pone de Vilfor nenorėjo patikėti, o Valentiną ji pritrenkė kaip perkūnas iš giedro dangaus. Mergina apsidairė, tarsi ieškaudama, ką prašyti pagalbos. Norėjo nulipti pas senelį, bet ant laiptų susitiko Vilforą, kuris paėmė ją už rankus ir nusivedė į svetainę. Prieš kambaryje Valentina pamatė Barua ir pažiūrėjau į seną tarną nevilties kupino žvilgsniu. Netrukus po Valentinus į svetainę įėjo ponė de Vilfor su mažuoju Eduaru. Matyt, jaunąją moterį irgi smarkiai paveikė šeimos rūpeščiai, ji buvo išbliškus ir atrodė baisiai pavargusi. Ji atsisėdo, pasisodino Eduarą ant kelių ir kartkartėmis beveik mišlungiškai glaudė prie krūtiniais berniuką, kuris dabar buvo tarsi visas jos gyvenimas. Netrukus pasigirdo į kiemą įvažiuojančių karietų dardesys. Viena jų atvyko notaras, kita Fransas ir jo draugai. Po valandėlis visi susirinko svetainėje. Valentina buvo tokia išbalusi, kad aplink akis ir smilkiniuose matėsi melsvos gislelės. Fransas gerokai jaudinosi ir niekaip negalėjo nusiraminti. Šato Renu ir Alberas nustebė žvilgčiojo vienas į kitą. Kapinėse, ką tik pasibaigusi ceremonija, jiems atrodė neliūdnesnė už prasidedančią dabar. Pone de Vilfor atsisėdo šešėlyje prie aksominės užuolaidos ir nepakėlė prie vaiko nuleistos galvos, tad išveido sunku buvo atspėti, kas dedasi jos širdyje. Ponas de Vilforas, kaip visada, buvo nepaprastai ramus. Notaras tvarkingai, kaip įprasta teisininkams, išdėliojo ant stalo dokumentus, atsisėdo į kreislą ir užsikėlęs ant kaktos akinius kreipėsi į Fransą. Jūs, ponas Fransas Dekenelis, baronas Depine? Paklausė jis. Nors puikiai tai žinojo. Taip, ponė, atsakė Fransas. Notaras nusilenkė. Turiu jūs įspėti, ponė, tarė jis, ir darau tai pono Devilforo vardu, kad sužinojęs apie jūsų vedybas su panelė Devilfor, ponas Nuartie pakeitė savo ketinimus anūkiais atžvilgių ir visiškai atimė iš jos teisę į palikimą, kuris turėjo jai atitekti. Skubu pridurti, toliau kalbėjo notaras – testatorius turėjo teisę atimti tik dalį savo turto. Ateimęs visą, jis suteikė galimybę testamentą užprotestuoti, o užprotestavus jis bus pripažintas negaliojančiu. Taip patvirtino Vilforas, bet aš iš anksto įspėju poną Depinę, kad iki mano gyvos galvos tėvo testamentas nebus užprotestuotas, nes dėl užimamos vietos negaliu kelti nei mažiausių žmonių pasipiktinimo. Pone, tari Fransas, – Man labai nemalonu, kad toks klausimas keliamas girdint paneliai Valentinai. Aš niekada nesiteiravau, koks jos turtas, kuris nors ir labai sumažėjęs vis tiek bus didesnis už mano. Mūsų šeima, norėdama susigiminiuoti su ponu Devilforu, vadovavosi vien garbiais sumetimais, o aš ieškojau tik laimės. Valentina vos vos linktelėjo, išreikšdama jam dėkingumą, ir dvi ašarų styliai nuriedėjo jai per skruostus. Tiesa, tari būsimam žentui Vilforas. Jūs gausite mažiau negu tikėjotės, bet testamento pakeitimas neturėtų jūsų įžeisti. Šitai įvyko dėl to, kad nuartie silpno proto. Mano tėvui nepatinka ne tai, kad Valentina išteka už jūsų, bet kad jie apskritai išteka. Vedybos su bet kuo kitu jam būtų sukėlusios tiek pat širdgelos. Senatvė egoistiška ponė, o panelį de Vilfor praleisdavo su juo tiek daug laiko, kiek jau negalės praleisti baronienį depinę. Dėl apgailėtinos tėvų sveikatus, su juo retai kalbama apie rimtus reikalus. Jis nebepajėgė jų suprasti. Aš įsitikinęs, jog šiuo metu jis nors ir atsimena, kad anūkė išteka užmiršo net kuo vardu jo būsimas anūkas. Vos tik Vilforas ištarė šiuo žodžius ir Francas jam atsakė nusilengdamas, atsidarė svetainės durys ir pasirodė barua. Ponai, tar jis pernelyg griežtų balsu, netinkančiu tarnui, tokia iškilminga valanda besikreipiančiam į šeimininkus. Ponas Nuartie de Vilforas nori to jau pasikalbėti su ponu Fransu de Keneliu, baronu de Pine. Kaip ir notaras, jis išskaičiavo visus jaunikio titulus, norėdamas išvengti nesusipratimų. Vilforas krūptelėjo, ponė de Vilfor nuleido nuo kelių sūnų. Valentina atsistojo išbliškusi ir nebili it statula. Alberas ir Šato Reno žvilgtelėjo viens į kitą, stebėdamiesi dar labiau negu pirmą. Notaras pažvelgė į Vilforą. Tai neįmanoma, tarė karališkasis prokuroras, bet to ponas Depinė dabar negali išeiti iš svetainės. Ponas Nuartyje, mano šeimininkas, kaip tik dabar nori labai svarbių reikalų pasikalbėti su ponu Francu Depinė, spyrėsi Barua. Tai senelis Nuartyje prašneko, kaip visuomet akiplėšiškai paklausė Eduaras. Tačiau ponė de Vilfor nešyptelėjo dėl jo įsišokimo. Visų galvos buvo užimtos kuo kitu, o padėtis buvo be galo įtempta. Pranešk ponui Nuartyje, kad jo noras negali būti išpildytas, pareiškė Vilforas. Tokiu atveju ponas Nuartyje perspėja, nenusileido Borava, kad jis pats bus atvežtas į svetainę. Visi įsižiojo. Ponios de Vilfor veidų šmeistelėjo vos pastebimą šypsenėlį. Valentina nejučiomis pakėlė akis aukštyn, tarsi dėkodama dangui. Valentina, tarė Vilforas, prašau nueiti ir sužinoti, ką reiškia nauja jūsų senelių užgaida. Valentina greitai žengė durų link, bet Vilforas apsigalvojo. Palaukite, tarė jis, ir aš eisiu kartu. Atsiprašau, ponė, įsikišo Francas. Jeigu jau ponas Nuartie siunčia manęs, tai manau, kad man ir reikia išpildyti jo norą. Bet tu aš džiaugiuosi galėdamas pareikšti jam savo pagarbą, nes iki šiol neturėjau progos tai padaryti. Ak, dieve mano, nerimaudamas tarė Vilforas, jums iš tikrųjų neverta vargintis. Atleiskite, ponė, tarė Francas, ir jo balsas rodi, kad šio žmogaus sprendimas nebus pakeistas. Noriu pasinaudoti progą ir įrodyti ponui Nuartie, kad jis klysta, iš anksto manęs nemėgdamas, ir esu pasiryžęs įveikti jų antipatiją savo pasiaukojimu. Daugiau neklausydamas Vilforo, Francas atsistojo ir nuėjo paskui Valentiną, kuri leidusi laiptais, džiaugdamasi kaip skęstantysis paskutinę akimirką nusitvėręs ranką už uolos. Vilforas nusekė paskui juos. Šatoreno ir Morseras trečią kartą pasižiūrėjo vienas į kitą, dar labiau nustebę negu anksčiau. Antras skyrius. Protokolas. Nortie, aprengtas juodais drabužiais, laukė savo kreisle. Kai visi trys žmonės, kuriuos jis ir tikėjusi pamatyti, suėjo, senis pažvelgė į duris ir tarnas tučtojau jas uždarė. Žinokite, tyliai tarė Vilforas džiugaujančiai Valentinai, jeigu ponas Nuartie ketina pranešti jums ką nors, kas galėtų sukliudyti jūsų santokai, aš draudžiu jums jį suprasti. Valentina paraudo, bet nieko neatsakė. Vilforas priejo prie Nuartie ir tarė. Štai ponas Francas Depinė, jūs jį kvietėte ir jis atėjo. Žinoma, mes jau seniai norėjome to pasimatymų. Ir man bus labai malonu, jeigu jūs įsitikinsite, kaip nepagristai priešinutės Valentinos vedyboms. Nuartie atsakė jam tokiu žvilgsniu, nuo kurio Vilforo kūnų perbėgo šiurpas. Paskui jis akimis pasikvietė Valentiną. Po valandėlis, naudodamasi tokiamis pat priemonėmis, kaip ir visuomet, kalbėdamasi su seneliu, Valentina suprato žodį raktas. Paskui pasiekė nuardie žvilgsnį. Žvilgsnis sustojo prie stovinčios tarp langų spinteliai stalčiaus. Valentina atidarė stalčių ir tikrai rado raktą. Ji paėmė jį iš ten ir senio akys patvirtino, kad kaip tik to jis reikalavo. Dabar paralitiko žvilgsnis nukrypo į senovišką, daug metų nenaudojamą rašomą į stalą, kuriaus stalčiuose, kaip visi manė, galėjo būti nebent seni nereikalingi popiergaliai. Ir man atrakinti stalą, paklausė Valentina, taip parodė senis. Ir ištraukti stalčius, taip. Ar šoninius, ne, viduriniai, taip. Valentina jį ištraukė ir išimi pluoštą popierių. Šitų jums reikia, senelį, paklausė jį. Ne. Vieną po kito Valentina traukė visus popierius, kol stalčiuje nieko nebeliko. Bet stalčius jau tuščias, tarė ji. Nuartie įsmeigė akis į žodyną. Taip, senelį, suprantu, tarė mergina. Ir ji ėmė skaityti vieną po kitos visas abicėlės raidas. Po S nuartie ją sustabdė. Ji atvertė žodyną ir surado žodį sliptuvė. Šis stalčius su sliptuve? paklausė Valentina. Taip, parodė nuartie. O kas ją žino? Nuart jie pažvelgė į duris, pro kurias buvo išėjęs tarnas. Barua, tar ji. Taip, patvirtino Nuart jie. Ar jį pašaukti? Taip. Valentina priejo prie durų ir pašaukė Barua. Tuo metu Vilforo kaktą iš nekantrumo išmušė prakaitas, o Francas stovėjo apstulbęs iš nustebimo. Senasis tarnas įėjo. Barua, tari Valentina, senelis liepė man paimti iš anų spinteliais raktą, atrakinti stalą ir ištraukti šį stalčių. Pasirodo stalčius su slėptuve, jūs ją matyt žinote, atidarykite. Barua pasižiūrėjo į senį. Atidaryk, liepė jam protingas nuartėje žvilgsnis. Barua paklausė. Dvigubas dugnas atsidarė ir pasirodė pluoštas juodų kaspinų perrištų popierių. Šitų jums ir reikia, ponė, paklausė Barua. Taip, parodė nuartėje. Kam aš turiu įteikti šiuos popierius? Ponui Devilforui? Ne. Paneliai Valentinai? Ne. Ponui Francui Depinė? Taip. Nustebęs Francas žengė žingsnį pirmin. Man, ponė, paklausė jis. Taip. Francas paėmė iš barua popierius, pažiūrėjau į viršelį ir perskaitė. Man mirus, perduoti mano draugui generolui Duranui, kuris mirdamas te palieka šį ryšulį savo sūnui ir te liepia saugoti jį, nes jame labai svarbus dokumentas. O ką man daryti su tais popieriais, paklausė Francis matyt ir toliau saugoti už anspauduotus, tari karališkasis prokuroras. Ne, ne, skubiai parodino artie. Gal norite, kad ponas Depinė juos perskaitytų? paklausė Valentina. Taip, atsakė senis. Matote, baronė, senelis prašo jūs perskaityti tuos popierius, tarė Valentina. Tuomet sėskime, apmaudžiai tarė Vilforas, skaitimas užtruks ilgai. Sėskite, akimis parodė senis. Vilforas atsisėdo, bet Valentina tik atsirėmė į senelių krėslą, o Francas tebestovėjo priešais juos. Rankoje jis laikė paslaptingą į popierių. Skaitykite, akimis paragino senis. Francas atrišo kaspiną ir kambaryje stojo mirtina tyla. Visiems atidžiai klausantis jis perskaitė. Ištrauka iš Bonapartistų klubo posėdžio įvykusio Senžako gatvėje 1815 m. vasario 5 dieną protokolo. Francas taptelėjo. 1815 m. vasario 5 dieną. Ta diena buvo nužudytas mano tėvas. Valentina ir Vilforas tylėjo. Tik senio akis aiškiai bylojo, skaitykite toliau. Juk mano tėvas dingo, kaip tik išėjęs iš to klubo, pridūrė Francas. Nuartie žvilgsnių palėpį skaitykite. Francas ėmė skaityti toliau. Mes, pasirašiusieji, artilerijos pulkininkas leitenantas Louis Žakas Boreperas, brigados generolas Etienas Duchampy ir vandens ir miškų valdybos direktorius Klodas Lešarpalis, pareiškėme, jog 1815 m. vasario 4 dieną iš Elbei salos atėjo laiškas, rekomenduojantis Bonapartistų klubui susidomėti ir pareikšti pasitikėjimą generolu Flavienu de Keneliu, kuris nuo 1804 iki 1815 metų tarnavo imperatoriui. Todėl turėjo būti ištikimas Napoleono dinastijai, nors Liudvikas XVIII, remdamasis jo dvaro vietovardžiu, neseniai suteikė generolui baronų depinę titulą. Todėl generolui Dekeneliui buvo pasiūstas kvietimas dalyvauti rydienos, tai yra vasario penktausius posėdėje. Kvietime nebuvo nurodyta nei gatvė, nei namo numeris, kur turėjo vykti susirinkimas. Jame nebuvo nei parašų, tik buvo pranešta, kad jeigu generolas bus pasirengęs, 9 valandą vakarų žmonės užeis jau pasijimti. Posėdžiai paprastai trukdavo nuo 10 iki 12. 9 valandą vakaro klubo prezidentas atvyko pas generolą. Generolas buvo pasirengęs, Prezidentas jam pranešė, į klubą jis pateks tik su sąlyga, kad nebandys sužinoti susirinkimų vietos, leisis užrišamas akis ir prisieks, jog nemėgins nusijimti raiščių. Generolas Kenelis sutiko su tą sąlygą ir davė garbiais žodį, kad nemėgins pamatyti, kur bus vežamas. Generolas buvo liepęs pakinkyti karietą, bet prezidentas paaiškino, jog nebus galima ją pasinaudoti – nes nebūtų prasmės rišti akių ponui, jeigu jo vežėjas matytų gatves, kuriomis važiuos. Tai ką daryti, paklausė generolas. Yra mano karieta, atsakė prezidentas. Ar jūs tai pasitikite savo vežėjų, kad atskleidžiate paslaptį, kurios iš atsargumo nenorite atskleisti mano vežėjui? Mūsų vežėjas klubo narys, tarė prezidentas. Mus veš valstybei starėjas. Jei taip, nusijokė generolas, tai mes rizikuojame išversti. Ta juokavimą pabrėžėme kaip įrodymą, kad generolas jokių būdų nebuvo verčiamas dalyvauti posėdėje ir kad jis važiavo savo norų. Įsėdus į karietą, prezidentas priminė generolui pažadą leisti užrišti akis. Generolas nesipriešino tam formalumui ir jam užrišo akis karele, kuri iš anksto buvo padėta karietoje. Važiuojant prezidentui pasirodė, kad generolas mėgina žvilgtelėti pro raiščių apačią ir jis priminė jam pažadą. Ak, tiesa, tarė generolas. Karieta sustojo netoli vienos iš Senžako gatvės alėjų. Generolas išlipo iš karietos remdamasis į prezidento ranką. Jis nežinojo, kad tai prezidentas ir laikė jį eiliniu klubo nariu. Jie perėjo alėją, užlipo į antrą vieno namo aukštą ir įžengė į pasitarimų kambarį. Posėdis jau buvo prasidėjęs. Klubo nariai įspėti, jog tą vakarą susipažint su naujo nariu buvo susirinkę visi. Atvestam į salės vidurį generolui buvo leista nusijimti raištį. Jis tuo jau tai padarė ir gerokai nustebo, radęs tiek pažįstamų veidų draugijoje, apie kurią nieko nežinojo. Buvo paklausta, kokios jo pažiūros, bet jis tik atsakė, kad laiškuose iš Elbės turėjo būti apie tai pasakyta. Francas liovės skaitęs ir tarė. Mano tėvas buvo rojalistas, nereikėjo nei klausti, kokios jo pažiūros, jos visiems žinomus. Dėl to ir užsimesgi mano pažinti su jūsų tėvu, brangusis Francai, tarė Vilforas. Vienodų pažiūrų žmonės greitai suartėja. Skaitykite, paragino senių akis. Francas ėmė skaityti toliau. Tada prabilo prezidentas ir paprašė generolą pasisakyti aiškiau, bet ponas Dekenelis atsakė, kad pirma jis pageidauja sužinoti, ko iš jo norima. Tuomet generolas buvo supažindintas su laišku iš Elbės – Ten jis buvo rekomenduojamas klubui kaip žmogus, su kuriuo galima bendradarbiauti. Visoje laiško pastraipoje buvo kalbama apie galimą grįžimą iš salos. Kita laišką su įsamesnė informacija turėjo atgabenti faraonas. Marselio komersanto Murelio laivas, kurio kapitonas buvo visiškai atsidavęs imperatoriui. Skaitant laišką, generolas, kuriuo visi dabar pasitikėjo kaip broliu, aiškiai rodė nepasitenkinimą ir net pasibjaurėjimą.